قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون سمع Ni nani aliyeharimisha pambo la Mwenyezi Mungu alilowatolea waja wake na vilivyo vizuri katika riski?